Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia Jana. U Ježišova krzyża stala jeho matka, Przybuzna jeho matki, Marię Kleofaszowa, a Marię Magdalska. Gdyż Ježiš uwidział swą matku, a jak przy niej stoi ten uczednik, którego miel rad, rzekł matce, żeno, to je twój syn. Potom rzekł uczednikowi, to je Twa matka. A od te chwile si ten uczednik k sobie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryste. Milowani bratrza, sestry, ikona Matki Bożej, ustawiczne pomocy je jedną z najrozchryżeniejszych podob Panny Marii. Obraz Matki Bożej ustawiczne pomocy pochodzi z Krety, z największego ostrowa w egipskim morzu. Tento w dziki swe poloze sehral w dějinách duleżitą úlohu. Jeho poloha také způsobila, że byl w różnych dobach pod nadvladou Rzeku Perszanu czy Rimanu. Chrześcijaństwo się na Ostrowie rozwijało już w pierwszym stuleciu. Podle tradycji sem przyszedł swaty Paweł ze swym żakiem Titem, którego zde zanechał jako biskupa. Papież Blaostawiony Pius debaty stwierdził tę ikonu redemptoristum – aby šířili spolu s úctou k Panně Marii, stale pomáhající po celém světě. Je jakýmsi paladiem této kongregace. Na obraze Maria drży dziecię Jezisie na lewej ruce, a prawą ruką na niego ukazuje, jakoby rzekała, udzielejte cokolwiek wam narzidzi. Udawa mnie cesty. Maria tą cestą sama szła, gdyż straciła Pana po połci do Jeruzalema. Zaczęła ich ledat, a chledala trzy dni. Gdyż niekdo straci Pana, musi jej zacząć chledat. Maria nam na koniec zrzetelnie ukazuje, gdy je można Pana najít. W chramu, gdy usłyszała słowa swego syna, coż iste nie wiedzieli, że musim być tam, gdy idę owiec mego Otce. Gdy najdeme Ježiše, tam, gdy idę owiec Jego Otce, w Jego chramu. Cel nasz pozemski żywot jest jedną wielką połci. Pismo Swate nam przypomina, że zde nie mamy trwale misto, ale chledamy inne. Putujemy do mista, o niemż nas Chrystus uistil, że w domnie Jeho Otce je mnoho przybytku. Maria nas przedchazi w naszym pozemskim putowaniu. Ona już doszła k cíli, a wszak stale doprowadzi swe dzieci bezpieczną cestą k Otci. Wira a modlitba to je obrowska sila, która może mienić dziejiny, a to jak ty wszeobecne, tak i ty nasze osobni. Swaty Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis, Redemptoris Mater uczy, że Matka Wykupitele ma w planu spasy z scala zdarznie misto. Jej przytomność w Izraeli tak nenapadna, że została uczim souczasniku temnież skryta, zażyla scala jasnie przed wiecznym Bochem, który z tą to dycerą syjońską spoił plan spasy zahyrnující celé dějiny lidstva. Angielowym zwiestowaniem je Maria uvedena z koneczną platności do Kristowa tajemství. Stane się to w Nazarecie, w konkretnie dziejinnej sytuacji Izraela, naroda, któremu na pierwszym miejscu płaci Boży zaslibeni. Boży posel mówi k Pannie, bądź zdrowa, miłości pełna, Pan z Tobą gdyż to Maria slišela, ulekla se a uważowała, co ma ten pozdraw znamenat. Pozdraw ukazuje pełność miłości na celu nadprzyrodzoną szczedrost, jaką je Maria zachrnuta bez poitości ze swym wywoleniem, a urczeniem za Chrystowu Matku. W rzeczy Bible milost znamena zwłaszczny dar – Wieczna wóle spasit człowieka skrze uczast na jego własnym żywocie w Chrystu. Boży poseł rzeka, nie boj się Maria, nie bądź si nalezla milostu Boha. Poczniesz, a porodzisz syna, a dasz mu imię Jeziś. Bude wielki, a bude nazwan synem najwyższego. A gdyż se Pana z Matena niezwykłym pozdrawem zepta, jak se to stanie, Vždyť muže nepoznávám. Slyszy od anděla potvrzení předešlých slov a zároveň vysvětlení. Gabriel říká, Duch Svaty se stoupí na tebe a moc Najwyższego cię zastíní. Proto také dítě bude nazvano svaté, Syn Boží. Milowani bracia, sestry, pro realizacji swego planu laski a spasy – Wsi Bóg ludzi, którzy mają w uczcie Jeho, często tak tajemną wuli. Teprve w nesobecke lásce poznávame, że život je víc, než jak se jeví na první pohled. Jen co je obdarzeno tajemstwim, je trwale hodno laski. Nie możemy milować, co je bez tajemstwi byłaby to na nejwyž wiec, z którą możemy po libości zacházet a nie osoba, ke které bychom mogli wskliżeć. Laska sama chce nejen mít a odhalować, ale stejnie silnie také ctít a tedy zahalować. Všude, gdy człowiek uctiwa nieco wzacnego, drahocennego a posłatnego, tam wybiera a oddzieluje co je posvatné chrani przed zraki veřejnosti. Skryba to w szeru spatynie. Za zresztą legendą to wymaniuje z przedności obyczajne dzieni. Nechaba to owiwat dechem tajemstwi. No boć gdy je tajemstwi, tam je chloupka. Pod krzyżem ma zaczatek zbaszni zwierzeni człowieka bohorodziczce – Teraz se pak w dějinách církve różnie uplatňovala a vyjadřova, vyj, apostol a ewangelista Když apoštol a evangelista Jan uvedl Ježíšova słowa na kříži určena matce a jemu samemu, dodawa, a od te chwile si ten uczednik wzal k sobie. Ten to dziecinny wstach, to to swierzeni se dzicie te matce, ma nejen początek w Kristu, nyprz konec końcu je na nieho zamierzen. Możemy říci, że Maria wszem stale opakuje tataż słowa, która wyslowiła w galilejskie kanie. Udzielejte wszechno, co wam rzeknę. No boć On, Chrystus, je jedyny prostřednik mezi Bohem a lidmi. On je cesta, prawda a żywot. Czym widz ty to dzieci se trwawaj, w takowym postoi, a поступуй w niem, tym bliż je приводи Maria, к невыстижительному Chrystowu богатству. A tym lepiej takie poznawa i w celu pilności dostojność człowieka, a posledni smysły jego powolani. Ponieważ Chrystus pilnie odhaluje człowieka jemu samemu. Posłuchajmy, jak modlił się jeden namocny. Draha Matko, pomocy, pomoci, trpim už dlouho a dlouho sužuje mnie bolest. A gdyż mi slabne ciało, slabne i duch, wszechno już stracim i silu k nigdy nie nachazim uciechu, ani navštěva a najlepszych nejlepších mnie nie może sela pocieszyć. Nigdy se mnie zmocnieje netrpieliwost, a smutek. Zostawasz mi Ty, Najświętniejszy Panno. Ty si moje nadzieje. Twe soucitne serce se nade mną slituje. Najdroższy Matko, nie zapominaj na swe uboche, opuszczone dzicie. Wypros mi silu, ać trpieliwie, a odewzdanie przyjmam z Bożej ruki każdą bolest – a nebo to przyspieje k mé spase, brać mi zdrawi. Gdyż wszak Bóg wie, czemu stołżymy utrpeni, a gdyż chce, aby mnie nemoc przybliżowała k posledniej godzinie mego pozemskiego żywota, chci ochotnie Jeho woli przyjmout. Doufam, nebeska królowno, że mi wyprosisz silu radosnie przyjmout każdą obieć, którą bude ode mnie żadat Twój Syn, Dobrociwa Matko, ustawiczne pomocy, wypros mi stracone zdrawi, nebo milost a silu i nadale trpieliwie snaszed chorobu z laski k Bogu. Bratrze, sestry, uczmy se i my w Maryjnie szkole pełne duwiery w Boha. Uczmy se modlitbie w duchu stół z cele Twój, Maria, a se mi stane podle Twego słowa. Amen.